nach aoibhinn dos na h-éiníní. Two seconds, I'll be with you now. No. Nach aoibhinn dos na h-éiníní a éiríonn go h-ard is a bhíonn ag ceiliúr lena chéile ar aon chraobh amháin. Ní mar sin dom fhéin is dom chéad míle grá, is fada óna chéile a bhíonn ár n-éirí gach lá. Is báine í ná an lile is deise í ná an scéimh. Is binne í ná an veidhlín is is soilsí ná an ghréin. Is fearr ná a snua a huaisleacht 's a méin. Is a Dhia thá in sna flaithis fuascail dom phéin. Is ó thíos sna gleann íseal mar a gcónaíonn mo ghrá. A com is míne ná an síoda 's is gile í ná an bláth. Thá mo chroíse im thrí bhflosc im lár. Ach mura bhfaighidh mé an stáidbhean is comrádaí dhom an bás. I'm reading this from an iPad, you see. Trí ní a chím tríd an ngrá, an peaca, an bás is an phian, Is m'intinn á insint gach lá, m'aigne gur chráigh tú le ciach. 'Sé mo chumha ghéar go dtugas di grá, 's go mb'fhearr liom nach bhfeicfinn í riamh, A Mhaighdean do mhill tú mé im' lár, 's go bhfaighe tú na grása ó Dhia. Caiseal Mumhan. Phósfainn thú gan bha gan phunt gan áireamh spré agus phógfainn thú maidin drúchta le bánú an lae. 'Sé mo ghalar dubhach gan mé is tú a dhianghrá mo chléibh i gCaiseal Mumhan 's gan de leaba fúinn ach clár bog déil. Siúil a chogair is tar a chodladh liom fhéin sa ghleann, Gheobhaidh tú foscadh, leaba fhlocais is aer cois abhann, Beidh na srotha a' gabháil tharainn fé ghéaga crann, Beidh an londubh 'nar bhfochair 's an chiarsach ann. Searc mo chléibh a thug mé fhéin dhuit, is grá trí rún, 'S go dtaga sé de chor sa saol dom bheith lá agus tú, Is ceangal cléir eadrainn araon is an fáinne dlúth. Dá bhfaighinnse ó cheart cead síneadh leat, is éadrom gasta a shiúlfainn. Sé mo mhíle creach gan mé is tú a shearc fé choillte glasa an Triúcha. A Dhia gan mise is mo ghrá a bhfuil a brollach mín bán 's gan neach i gcrích Fáil 'na ndúscadh. Fir agus mná ina gcodladh go sámh, ach mise agus mo ghrá ag súgradh. A ghéag chailce an áigh, is deise de sna mnáibh, a réalt eolais a thógthar domhsa. Caora Cuilinn, Cnuasach Biolair, Cnó agus úlla cumhra ann, is go drúchta, Mar a bhfaighimid na breac is lon ar an nead, An fiadh agus an boc ag búireadh, An t-éinín is binn ó ghéag ag seinm, An chuaichín ar barr an iúir ghlais, 'S go bráth bráth ní thiocfaidh an bás inár ngoire, I lár na coille cumhra. Ceann dubh dílis. A chinn duibh dhílis dhílis dhílis. Cuir do lámh mhín gheal tharm anall. A bhéilín meala a bhfuil boladh na tíme air, is duine gan chroí nach dtabharfadh duit grá. Tá cailíní ar an mbaile seo ar buile 's ar buaireamh, a' tarraingt a ngruaige 's á ligean le gaoith. Ar mo shonsa an scafaire is fearr ins na tuatha, ach do thréigfinn an méid sin le rún dil mo chroí. Is cuir do, oops, cuir do cheann dílis, dílis, dílis, cuir do cheann dílis tharam anall, a bhéilín mheala bhfuil boladh na tíme air, is duine gan chroí nach dtabharfadh duit grá. 'S trua gan mise Sasana, 's trua gan mise i Sasana agus duine amháin as Éirinn liom, nó amuigh i lár na farraige in áit a gcailltear na mílte long. An ghaoth agus an fhearthainn bheith 'mo sheoladh ó thoinn go toinn, is a Rí go seola tú mise. Ins an áit a bhfuil mo ghrá 'na luí. Anois amhráin na mná óige, songs of the young woman, eh, mo bhrón ar an bhfarraige. Mo bhrón ar an bhfarraige, sí atá mór, sí ag gabháil idir mé is mo mhíle stór. Do fágadh sa bhaile mé, a déanamh bróin, gan aon tsúil thar sáile liom choíche ná go deo. Mo léan nach bhfuil mise is mo mhuirnín bán i gCúige Laighean nó i gCondae a Chláir. Mo bhrón nach bhfuil mise is mo mhíle grá ar bord loinge a triall go Meiriceá. Leaba luachra a bhí fúm aréir is chaith mé amach é le teas an lae. Something, how do I exit this on my, on this iPad? Tháinig mo ghrása le mo thaobh, guala ar ghualainn agus béal ar bhéal. Dá dtéinnse siar. Dá dtéinnse siar is aniar ní thiocfainn ar an gcnoc ab airde is air a sheasfainn. 'Sí an chraobh chumhra is túisce a bhainfinn, agus 'sí mo ghrá fhéin is luaithe leanfainn. Tá mo chroí chomh dubh le hairne, Nó le gual dubh a dhófaí i gceárta, Nó le bonn bróige ar hallaí bána, Is tá lionn dubh mór os cionn mo gháire. Tá mo chroíse brúite briste, Mar leac oighir ar uachtar uisce, Mar bheadh cnuasach cnó théis a mbriste, Nó maighdean óg théis a cliste. Thá mo ghrá-sa ar dhath na sméara, 's ar dhath na n-airní lá breá gréine, Ar dhath na bhfraochóg ba dhuibhe an tsléibhe, 's is minic bhí ceann dubh ar cholainn ghléigeal. 'S mithid domhsa an baile so 'fhágáil, 's géar an chloch is is fuar an láib ann, 'S ann a fuaireas guth gan éadáil, agus focal trom ó lucht an bhéadáin. Fógraim an grá is mairg a thug é, Do mhac na mná úd ariamh nár thuig é, Mo chroí i mo lár gur fhág sé dubh é, 'S ní fheicim ar an tsráid ná in áit ar bith é. An Cuimhin Leat An Oíche Úd An cuimhin leat an oíche úd a bhí tú ag an bhfuinneog, Gan hata gan láimhne, dod dhíon gan chasóg, Do shín mé mo lámh chút, is do rug tú uirthi barróg, Is d'fhan mé id chomhluadar nó gur labhair an fhuiseog. An cuimhin leat an oíche úd a bhí tusa agus mise ag bun an chrainn chaorthainn Is an oíche ag cur cuisne, do cheann ar mo chíocha 's do phíb gheal á seinm? 'S beag a shíleas an oíche úd go scaoilfeadh ár gcumann. A chumainn mo chroí istigh tar oíche ghar éigint, nuair luífidh mo mhuintir chun cainte le chéile, beidh mo dhá láimh id thimpeall 's mé ag insint mo scéil dhuit. 'S gurb é do chomhrá suairc mín tais a bhain radharc Fhlaithis Dé díom. Thá an tine gan coigilt, 's an solas gan múchadh, thá an eochair fén ndoras is tarraing go ciúin é. Thá mo mháthair ina codladh is mise im dhúiseacht, thá m'fhortún im dhorn is mé ullamh chun siúil leat. A ógánaigh an chúil cheangailte, a ógánaigh an chúil cheangailte le raibh mé seal in éineacht, chuaigh tú aréir an bealach so is ní tháinig tú dom fhéachaint. Shíl mé nach ndéanfaí dochar dhuit, dá dtiocfá agus mé d'iarraidh. 'S gurb é do phóigín a thabharfadh sólás dom dá mbeinn i lár an fhiabhrais. Dá mbeadh maoin agamsa agus airgead i mo phóca, dhéanfainn bóithrín aicearrach go doras tí mo stóirín. Mar shúil le Dia go gcluinfinnse torann binn a bhróige. 'S is fada an lá nár chodail mé, Ach ag súil le blas do phóige. Agus shíl mé a stóirín go mba ghealach agus grian tú. Agus shíl mé ina dhiaidh sin go mba shneachta ar an sliabh tú. Agus shíl mé ina dhiaidh sin go mba lóchrann ó Dhia tú.